En soldat i gamla Texas Han red sin väg en dag Ifrån en vacker flicka Och sa dig glömmer jag Men nu vid lägerelden Man ofta hör hans sång Om rosen som i Texas Han kysste varmt en gång du den vackraste av flickor som Texas någonsin sett Den vackraste av flickor som mot en man har lett Ögon mörka som en prärienatt, ja mörkare än den Du min gula ros i Texas är min enda hjärtevän Du den vackraste av flickor som Texas någonsin sett Den vackraste av flickor som mot en man har lett Ögon mörka som en prärlig natt Jag mörkare än den Du min gula ros i Texas är min enda hjärtevän min gula ros i Texas Jag reste bort en dag Hon grät och var så ledsen Ack ja, hur kunde jag? Men jag var ung och galen Och visste inte då Att den som så man älskat Man alltid tänker på Nu min gula ros i Texas Jag söker överallt från gräns till gräns jag rider och granskar varje gestalt För att finna den jag älskade för länge, länge sen Ja, hon blev trots allt mitt öde och jag älskar henne än Katja Israelsson, tidigare svensk mästare i både längdhopp och 110 meter häck, har nu andra rekorddrömmar. Under året säljer han många skivor och iklädd cowboyhatt och stövlar fyller han folkparkerna när han sjunger countryn västernsången Min gula ros i Texas. Sixten Jernberg från Lima blir Sveriges skidkung det här året. Vid SM-tävlingarna i Sundsvall tar han sina första individuella mästerskapstecken genom att vinna både 15 och 50 kilometer och ta silver på tremilen. I mars vinner han också Vasaloppet.